14 skirsnis Nuo to, ką jis buvo padaręs, tačiai jį šiurpas ėmė. Jis žaveras priešingai visoms policijos taisyklėms, priešingai visiems politiniams ir juridiniams nuostatams, priešingai visam įstatymų kodeksui, nusprendė jo galima paleisti nusikaltėlį. Jis tai padarė. Pirmon vieton iškėlė ne visuomeninius reikalus, o savo asmeninius interesus, negirdėtas daiktas – Kiekvieną kartą pagalvojęs apie šį savo veiksmą, kurį nežinia niekai pavadinti, jis visą sudrebėdavo nuo galvos iki kojų. Kam dabar ryštis? Jam beliko tik vieną tučtą jau grįžti į ginkluoto žmogaus gatvę ir suimti Žaną Valžaną. Tik taip reikėjo padaryti, nebuvo jokios abejonės, bet jis negalėjo. Kažkas jam užkirto kelią į tą pusę. Kažkas? O kasgi būtent? Negi yra pasaulyje kas nors be teismų, be teismo nuosprendžių, policijos ir valdžios – Žaveras buvo priblokštas. Katorgininkas, kurio asmenybė neliečiama. Kalinys, kurio negali suimti teisingumas ir dėl Žavero kalties. Ar nesiaubinga, kad Žaveras ir Žanas Valžanas, du žmonės visiškai priklausą įstatymui, vienas sutvertas bausti, o kitas kentėti bausmę, staiga abudu paminė įstatymą. Kaip čia yra? Nejaugi gali įvykti tokių baisingų dalykų ir niekas nebus nubaustas. Nejaugi Žanas Valžanas pasirodys stipresnis už visuomeninę tvarką ir paliks laisvas, o jis žaveras ir toliau valgys vyriausybės duoną. Jo mintys darėsi vis niuresnės ir baisesnės. Samprotaudamas toliau jis dar būtų galėjęs padaryti savo priekaištų ir dėl to sukilėlio – nugabento į Kalvarijos eserų gatvę, bet jis net negalvojo apie tai. Mažesnį nusikaltimą užtemdė didesnis nusikaltimas. Be to tasai sukėlėlis buvo aiškiai nebegyvas, o pagal įstatymą mirtis nutraukė teisminį persekiojimą. Žanas Valžanas. Štai sunki našta slegianti jos smegenis. Žanas Valžanas jį glumino. Visos aksijomos sudariusios jam atramą per visą gyvenimą dabar griuva per tą žmogų – Žano Valžano kilnumas, jo žavero atžvilgių stačiai dusino jį. Jisai prisiminė kitus Žano Valžano poelgius, kurios anksčiau buvo laikęs melagingais ir beprasmiškais, ir dabar jie pasirodė jam kitoje šviesoje. Už Žano Valžano atsistojo pono Madleno paveikslas. Ir abu tuodu veidai plaukdami kits ant kito lėjusi į vieną taurų ir kilnų. Žaveras jautė, kad į jo sielą skverbėsi kažkas siaubinga, pagarba tam katorgininkui. Gerbti galerininką. Argi tai įmanoma? Žaveras drebėjo susijaudinimo, bet niekaip negalėjo savęs veikti, kad ir kaip jis priešinosi savo sielos gilumoje turėjo pripažinti šio paniekinto žmogaus moralinę didybę. O tas buvo nepakenčiama. Gerą darantis nevidonas, gailė širdis katurgininkas, romus atjaučiantis, padedantis nelaimėje, už blogį atsimokantis gėriu, atleidžiantis savo nekentėjams, rodantis pasigailėjimą, kada turėtų keršyti, pasiruošęs veikiau pats žūti, negu pražudyti savo priešą ir gelbintis tą, kuris jį nuskriaudė, nusikaltėlis klūpantis dorybės viršūnėse, artimesnis angelui negu žmogui. Žaveras turėjo pripažinti, kad esama pasaulyje tokių stebuklų. Ilgiau taip negalėjo testis. Tiesa, ir mes tą tai pabrėžime, Žaveras nebe kovos nusilenkė šitai pabaisai, šitam nelabam angelui, niekingam herojui, kuriuo jis beveik tiek pat piktinos, kiek ir stebėjosi. Dešimtis kartų važiuojant karietoje akis į akį su žanu valžanu, jame buvo suurzgęs teisėtumo tigras. Dešimtis kartų jį buvo apėmęs norą šokti ant žano valžano, pagriepti jį ir sudraskyti, kitaip sakant, suimti. Iš tikrųjų, kas galėjo būti paprasčiau sušukti ties pirmus sargybos postų. Šitas žmogus pabėgęs katurgininkas. Jis lapstosi nuo teisingumo, pašaukti žandarus ir jiems pasakyti, areštuokite jį, jis priklauso jums. Paskui nueiti, palikti jiems tą prakeiktą nusikaltelį ir daugiau nieko nežinoti, į nieką nesikišti. Juk tasai žmogus įstatymo belaisvis iki gyvos galvos, tegu įstatymas su juo tvarkosi kaip tinkamas. Kas gali būti teisingiau? Žaveras sakė savo visą tai ir negana to norėjo veikti, norėjo pats suimti tą žmogų, bet nei tada, nei dabar nepaėgė to padaryti. Kiekvieną kartą, kai jis panūsdavo griebti Žaną Valžaną už apikaklis, mėšlungiškai bekylant jo ranką nusileisdavo lyg kažkokio nepakeliamo svorio traukiama, ir jo sąmonės gilumoje suskambėdavo balsas, keistas balsas, kuris jam šaukė, gerai, jį duok savo išgelbėtoje, o paskui, kaip pontijus pilotas, liep, kad nešti indą su vandeniu ir nusiplauk savo nagus. Po to jo mintis nukrypdavo į save patį ir šalia išaukštinto Žano Valžano jis matydavo save žaverą nužemintą. Galerininkas jo geradarys. Bet kodėlgi jis sutiko, kad tas žmogus jam dovanotų gyvybę? Jis turėjo teisę būti nužudytas barikadoje, jam reikėjo tą teisę pasinaudoti – pasišaukti kitus sukilėlius ir juos priversti, kad jie sušaudytų jį. Žaverą padarytų tai, ko nepadarė Žanas Valžanas. Būtų buvę daug geriau. Jo didžiausia kančia buvo ta, kad jis prarado pasitikėjimą savimi. Jis nebeteko pagrindo po kojomis. Įstatymų kodeksas jo rankose virto skutais. Ligi šiol nežinomos abejonės apniko jį. Jame vyko nuostabus moralinis atgimimas jausmų atsiskleidimas, visiškai skirtingas nuo tos teisinės sąmonės, kuri lygi šiol buvo vienintelis jo veiksmų matas. Pasilikti ankstesnio sažiningumo rėmose jau nebepakako. Visas netikėtų įvykių spiečius jį apipolė ir pavergė. Ištisas naujas pasaulis atsivėrė jo sielai. Priimta ir atlyginta paslauga, pasiaukojimas, gailestingumas, pakantumas – užuojautos nugalėtas griežtumas, atlaidumas, galutinio nuosprendžio paneigimas, nusmerktojo pasigailėjimas, ašaros įstatymo akise kažkoks nesuvokiamas dieviškasis teisingumas priešingas žmogiškam teisingumui. Jis matė patamsiuose baugų nežinomos moralinės saulės tekėjimą. Jinai kėlė jam siaubą ir akino jį. Pelėda buvo priversta žiūrėti erelio akimis – Žaveras kalbėjo savo, vadinasi, tiesa, kad esti išimčių, kad valdžia gali suklysti, kad kai kurių faktų akivaizdoje taisyklė gali suglumti, kad ne viskas telpa įstatymų kodekse, kad tenka nusilenkti nenumatytiems dalykams, kad galerininko darybė gali paspęsti žabangus valdininko darybei, kad baisingumas gali virsti dieviškumu, kad gyvenime slypi panašių spastų, kad ir jis pats neįsisaugojo tokių staigmenų. Žaveras turėjo pripažinti, kad gerumas egzistuoja. Pasirodė, jog šis katurgininkas geras. Ir pats jis negirdėtas dalykas, ką tik parodė gerumą. Vadinasi, jis pasidarė neištikimą savo pačiam. Jis laikė save niekšų, baisėjosi pat savimi. Žavero idealas lygi šiol buvo nežmoniškumas, didžiadvasiškumas ir kilnumas. Jo idealas buvo likti be priekaištų ir štai jis nusižengė. Kaipgi jis lygi to priejo, kaip visa tai įvyko. Jis pats nebūtų galėjęs pasakyti, žaveras laikė suspaudęs rankomis galvą, bet kad ir kaip stengiasi, niekaip negalėjo šito įsiaiškinti. Be abejo, jis visą laiką turėjo ketinimą atiduoti Žaną Valžaną į teisingumo rankas, nes Žanas Valžanas buvo teisingumo belaisvis, o jisai žaveras teisingumo vergas. Kol Žanas Valžanas buvo jo valdžioje, Žaveras ne vieną akimirksnį savo neprisipažino, jog slapčiomis ketina jį paleisti. Tarsi be jo patie žinios jo ranka atsigniaužė ir paleido be laisvį. Daugybė negirdėtų mislingų reiškinių atsivėrė prieš jo akį. Žaveras davė savo klausimus ir juos atsakinėjo, bet tie atsakymai gazdino jį. Jis klausė save, kai aš buvau pakliuvęs iš jo katurgininko, iš jo bepročio nagus į nagus žmogui, kurį aš negailestingai persiokėjau – ir kuris man galėjo atkeršyti ir net būtų turėjęs atkeršyti ne tik iš pagėžos, bet ir savo paties saugumo dėliai. Kągi jis padarė, dovanodamas man gyvybę ir pasigailėdamas manęs? Ar jis atliko savo pareigą? Ne? Kažką daugiau? O kai aš savo ruoštų jo pasigailėjau, ką aš padariau, atlikau savo pareigą? Ne, kažką daugiau. Vadinasi, yra kažkas didesnio už pareigos atlikimą ir žaveras suglumdavo, jo vidinė pusiausvyrą sutrikdavo. Viena svarstyklių lėkštė nukrisdavo į prarąją, antra pašokdavo į padangęs ir toji, kuri buvo viršuje, keldavo žaverui nemažesnį siaubą už tą, kuri būdavo apačioje. Anaip tol nebūdamas nei laisvamanis volterininkas, nei filosofas, nei netikintis priešingai, jausdamas instinktyvę pagarbą oficialiai religijai, žaveras vis dėlto ją laikė tik tai iškilnių, bet nesmingų socialinės visumos elementų – Jo vienintelė dogma buvo nustatytoji tvarka. Ir to jam visiškai pakako. Nuo tada, kai jis tapo suaugusiu žmogumi ir valdininku, beveik visą savo religinį jausmą jisai paskyrė policijai ir buvo seklys. Šiuo žodžius mes sakome be mažiausios ironijos, priešingai visiškai rimtai. Buvo, kartojame seklys, kaip kitas esti kunigas. Jis turėjo viršininką poną Žiskė, ir lygi šiol nei vieno karto nebuvo pagalvojęs apie kitą savo viršininką dievą. Netikėtai įsisamoninę šį naująjį viršininką dievą žavera sumišo. Taip netikėtai atsidūręs dievo akivaizdoje jis sutriko, nežinojo, kaip jam su tuo nauju valdovu elgtis – Jam buvo žinoma, kad valdinys turi visuomet nusilenkti viršininkui, kad jis negali jo neklausyti, negali nei jo smerkti, nei su jo ginčytis ir kad valdinys gavęs per nelikėistą įsakymą turi tik vieną išeitį – atsistatydinti. Bet kaip prašysi Dievą leisti atsistatydinti? Šiaip ar taip savo minčių sukūrėje Žaveras nuolat grįždavo prie to paties fakto, kad jis padarė nusikaltimą ir tasai faktas jam užgoždavo viską. Jis nesulaikė užkėtėjusio piktadario – pabėgusio katurgininko, jis paleido galerininką, pavogė iš įstatymo atstovų žmogų, kuris jiems teisėtai priklausė. Jis iš tikrųjų tą tai padarė. Žaveras nebesuprato savęs, nebepažino savęs. Jis negalėjo susigaudyti, kokiais sumetimais tai pasielgė ir jam stačiai sukosi galva. Lygi šios akimirkos jis gyveno tuo aklų tikėjimu, kurį pagimdo niurus nepriekaištingas sažiningumas. Dabar jis prarado tikėjimą ir neteko sažiningumo. Visa, ką jis buvo tikėjęs, subirėjo į dulkės. Svetimos ir nekenčiamos tiesos įkyriai jį persekiojo. Dabar reikėjo pasidaryti kitų žmogumi. Žaveras kentė keistas kančias, tarsi iš jo sąmonės taiga, kas būtų pašalinęs kataraktą. Jis praregėjo ir išvydo tai, ko nenorėjo matyti. Jis jautėsi palauštas, nereikalingas, išrautas iš praeities, atstatytas iš pareigų, sunaikintas. Jame mirė valdžios atstovas, jo gyvenimas neteko bet kurios prasmės. Kaip tai baisinga susigraudinti. Būti granitu ir suabejoti, būti bausmės statula nulieta iš vientiso gabalo pagal įstatymą nustatytą pavyzdį ir staiga savo bronzinėje krūtinėje pajusti kažką neklusnaus ir neprotingo, beveik panašaus į širdį – Jis nusileido iki to, kad atsilygino gerų už gerą, nors lygi šiol visą gyvenimą buvo savo teigęs, kad panašus gėris yra blogis. Būti sarginių šunių ir laižyti rankas, būti ledu ir sutirpti, būti replėmis ir pavirsti gyvą ranką, netikėtai pajusti, kad pirštai atsigniaužia, paleisti grobį, koks šiurpus smokimas. Žmogus sviedinys taiga išklydo iš kelio ir lekia atgal. Teko prisipažinti savo pačiam, kad neklaidingumas nėra neklaidingas, kad į dogmą gali įsibrauti klaidų, kad įstatymų kodekse ne viskas pasakyta, kad visuomeninė santvarka nėra tobula, kad valdžia gali sviruoti, nepajudinamybė gali griūti, kad teisėjai tokie pat žmonės įstatymas gali apsirikti, tribunolai gali suklysti. Didžiulėme mėlyname dangaus kliaute žiojėjo plyšys. Tai, kas dabar vyko Žavero viduje, jo tiesioje sąžinėje panešėjo į fampų katastrofą. Jo siela tarsi nuvirto nuo bėgių. Tiesumas, nesulaikomai paleistas tiesia linija, sudužo iš šipulių susidūrė su dievu. Bet argi galima tuo patikėti? Nejaugi visuomeninis tvarkos mašinistas, valdžios kurikas, pasibalnoja saklą geležinį arklį, lekianti tik vieną nustatytą kryptimi, galėjo būti šviesos spindulio išmestas iš balno. Nejaugi tai, kas nekintama, tiesų, tikslų, geometriškai teisinga, klusnų, tobulą, gali pakrypti. Nejaugi ir garvežių yra kelias į Damaską. Pasak padavimo kelyje į Damaską tvirtėsi krikščionių tikėjimą šventasis povilas. Dievas glūdys žmogaus viduje. Kaip tikroji jo sąžinė atmeta neteisingą sąžinę, uždraudžia kibirkščiai užgesti, sako spinduliui neužmiršti saulis – liepia sielai skirti tikrą tiesą nuo susidūrusio su ją tariamos tiesos. Dieviškasis protas tai žmogiškumo šaltinis. Šis netilstantis širdies balsas, šis spindintis fenomenas galbūt visų puikiausias mūsų vidinių stebuklų. Ar jį suprato žaveras, ar jį suvokė žaveras, ar jis įsąmonino, žinoma ne. Jis tik jauti, kad šios nesuvokiamos tikrenybės legiamas, jo keušas beveik plyšta. Negalėtume pasakyti, kad šitas stebuklas atvėrė žaverą. Veikiau jis tapo to stebuklo auka. Jis pasidavė su neviltimi širdyje. Visą tai jam te buvo nepakeliama gyvenimo našta, jam atrodė, kad dabar jau jis niekomet nebegalės laisvai kvepuoti. Jausti viršum savo galvos kažką nežinomo jam buvo neįprasta. Visa tai, kas lygi šiol stovėjo aukščiau už jį, jo žvilgsnė atrodė gludus paviršius, paprastas lygus, vaiskus – Tenai nebuvo nieko nesuprantamo, nieko tamsaus, nieko, kas nebūtų apibrėžta, sutvarkyta, suderinta, griežta, tikslu, nustatyta, pribota, išbaigta. Viskas buvo numatyta. Valdžia buvo it kokia lyguma, be jokių stačių šlaitų, be jokių skardžių. Ji nekėlė svaigulio. Žaverui pasitaikydavo matyti nežinomo dalykų tik apačioje, dugne. Neteisėtumas, netikėtumai, netvarka, griuvimas į chaosą – galimybė nuslysti į prarąją, visa tai buvo žemųjų sluoksnių dalė, maištininkų, piktadarių, atstumtųjų. O dabar žaveras atšoko atgal staiga išgazdintas nematyto reginio, bet dugnė atsivėrė viršum jo. Kasgi atsitiko? Viskas apsivertė aukštin kojom. Jis buvo galutinai išmuštas iš vėžių. Kuogi dabar pasikliauti? Visa, kuo jis tikėjo, griuvo. Kaip čia yra? Kažkoks paniekintas, bet didžiadvasiškas žmogus sugebėjo rasti visuomenės antvarkos šarvose pažeidžiamą vietą. Kaip tai? Doras įstatymo tarnas galėjo staiga pasijūsti priverstas rinktis tarp dviejų nusikaltimų, paleisti žmogų nusikaltimas, suimti jį taip pat nusikaltimas. Vadinasi, ne viskas numatyta statute, valstybės duotame pareigūnai. Vadinasi, pareigos keliuose gali pasitaikyti aklygatvių. Kaip tai gali būti, nejaugi taip ir yra, nejaugi buvęs banditas – Sulinkęs po kaltinimų našta gali atsitiesti, nejaugi tiesa jo pusėje, ar tai įtikėtina, nejaugi esti atveju, kada įstatymas veblendamas atsiprašymus turi trauktis prieš atsimainiusi nusikaltelį. Taip toks stebuklas įvyko. Žaveras pats jį regėjo, žaveras jį lieste palėti. Ir ne tik negalėjo jo neikti, bet pats jame dalyvavo, tokia buvo tikrovė. Šiurpu, kad realūs faktai gali būti tokie absurdiški. Jeigu faktai pildytų savo paskirtį, jie tarnautų tik įstatymui patvirtinti. Juk faktus siunčia Dievas, argi mūsų laikais ir anarchija nužengia iš aukštybių. Jo nerimas nuolat didėjo ir siaubo sukeltoje optinėje sielos paklaidoje blanko visą, kas būtų galėję sušvelninti ar palengvinti jo būseną. Ir nuo šiol visuomenė žmonija visata rodėsi jo akims paprastų ir baisių pavydalų. Baudimų sistema padarytas nuosprendis, neginčiama įstatymų gale, aukščiausiojo teismo sprendimas, magistratūra, vyriausybė, kardomosios ir baudžiamosios priemonės, oficialioji išmintis, įstatymo neklaidingumas, valdžios pagrindas, visos dogmos, kuriomis remiasi politinis bei pilietinis saugumas, suverenumas, teisingumas, įstatymų kodekso diktuojama logika, socialiniai principai, visų pripažintos tiesos visa tai tik šiukšlė, šlamštas chaosas. Ir jis pats žaveras, tvarkos saugotojas, nepaperkamas policijos tarnas, apvaizdo speciekys visuomenės sargyboje, sumaltas į dulkes ir parblokštas, o virš tų griuvėsių stovi žmogus su žalia reštanto kepure ir aureole apie galvą. Štai kokio sukretimo jisai susilaukė, štai kokia baisi vizija apvaldė jo sielą. Argi galima šitą ištverti? Ne. Padėtis tokia, kad baisesnės negalima įsivaizduoti. Iš jos tai yra dvi išeitis. Viena nedelsiant eiti pažaną valžaną ir gražinti pabėgusi katurgininką į kalėjimą. Antra išeitis. Žaveras pasitraukė nuo turėklų ir tvirtų žingsnių šį kartą iškeltą galvą patraukė į policijos postą, kurį rodė žibintas prieš atle aikštės kampo. Priejas pamatė pro langą budinti seržantą ir žengė į vidų. Policininkai pažįsta vieni kitus vien tik iš to, kaip pastumiamos sargybos būsto durys. Žaveras pasisakė, kas esas, parodė seržantui savo kortelį ir atsisėdo už stalo, kur degė žvakė. Ant stalo buvo plunksna, švino rašaliniai ir keli popieriaus lapai, tam atveju, jeigu reikėtų rašyti protokolą ar paliepimus naktiniams patruliams. Toksai stalas, prie kurio būtinai stovi šiaudinė kėdė, Paprastai asti kiekviename policijos poste. Jį būtinai puošia buksmedžio dubenėlį su pjuvenomis ir kartoninė dėžutė su raudonomis oblatimis laiškams užlipinti. Šitas stalas tai oficialiosios teisdarystės apatinis aukštas. Čia kaip tik ir prasideda teisminė literatūra. Žaveras paėmė plunksną lapą popieriaus ir ėmė rašyti. Štai ką jis parašė. Kelios pastabos policinės tarnybos labui. Pirma – Prašau poną prefektą perskaityti, kas seka. Antra. Suimtieji po tardymo nusiauna batus ir kol jie kratomi stovi base ant grindų. Grįžę į kalėjimą daugelis pradeda kosėti, dėl to susidaro bereikalingų išlaidų ligoniniai. Trečia. Sekimas įstatant agentus tam tikromis distancijomis sutvarkytas gerai. Tačiau ypatingai svarbiais atvejais reikėtų, kad bent du agentai neišleistų vienas antro iš akių. Jei vienas jų dėl kurios nors priežasties nebūtų pakankamai budrus, antrasis jį sektų ir pakeistų. Ketvirta, nesuprantama, kodėl Madlonetės kalėjime specialių potvarkių kaliniams uždrausta turėti kėdę, net apmokama. Penkta, Madlonetės kalėjimo krautuvėlė atitverta tik dviems kersiniais, todėl suimtieji gali paliesti pardavėjos ranką. Šešta, suimtieji vadinamieji šaukliai, kurie iškviečia kitus suimtuosius į priimamą, reikalauja iš kalinių po du sų, žadėdami aiškiau šaukti jų pavardės. Tai vagystė. Septinta. Audimo dirbtuvė už kiekvieną nuleistą giją įskaitoma nuo kalinių po dešimt sų. Tai rangovo piktnaudžiavimas, nes drobė nuo to niekiek nebūna blogesnė. Aštunta. Neleistina, kad Forso kalėjimo lankytojai iš Šventosios Marijos egiptietis priimama į turi eiti per mažamečių nusikaltėlių kiemą. Devinta. Pastebėta, kad žandarai kiekvieną dieną prefektūros kieme pasakoja apie kaltinamųjų tardymus. Nedėra žandarui, kuris turi būti be priekaištų, plepėti apie tai, ką jis buvo girdėjęs tardytojo kabinete. Tai rimta netvarka. Dešimta. Pone Anry Dora moteris ir savo krautuvėlę laiko labai tvarkingai, tačiau moteriai netinka būti durininkė prie vienučių. Konsieržerį kalėjimui kaip pavyzdingai įstaigai tai neteikia garbės. Žaveras parašė šias eilutes savo įprastinę lygį ir kruopščią rašyseną, nepraleidęs nei vieno kablelio, garsiai girgždindamas plunksnant popieriaus. Apačioje po paskutinę eilutę pasirašė Žaveras, pirmos kategorijos inspektorius – policijos postą Šatlė aikštėje 1832 metų birželio 7 diena apie pirmą valandą ryto. Žaveras pjuvenomis nusausinės rašalą ant popieriaus sulenkė jį kaip laišką, užlipino oblate, užrašė kitoje pusėje pareiškimas administracijai, paliko jį ant stalo ir išėjo iš postų. Stiklinės grotuotos duris užsitrenkė. Žaveras vėl skersai perėjo šatlę aikštę prie jo krantinį ir automato tikslumu sugrįžęs į tą pačią vietą, kurią buvo palikęs prieš ketvirtį valandos, atsirėmė alkūnėmis į tą pačią turėklų plokštę lygiai tą pačią pozą kaip pirma. Galėjo atrodyti, kad jis nie nebuvo pajudėjęs iš vietos. Buvo visiškai tamsus stojo ta kapų tylos valanda, kuri esti po vidurnakčio. Debesų dangas liepė žvaigždės, dangus buvo apsitraukęs gudžia tiršta dumsa – Site kvartalo namuose nežibėjo ne vieno žiburio, nesimatė ne vieno praeibio, visos artimiausios gatvės ir krantinės buvo tuščios. Dievo motinos katedra ir teisingumo rūmų bokštai atrodė lyg pačios nakties kontūrai. Žibintas rausvai švietė turėklų kraštą, tiltų siluetai vienas už kito dumsatulumoje skido rūkuose, upė buvo patvinusi nuo lietaus. Vieta, kur nimojo žaveras, kaip atsimename, buvo ties pačiu senos raumeniu, lygiai virš grėslios verpetos spiralis, kuris sukosi čia į vieną, čia į kitą pusę, kaip nepabaigiamas raiktas. Žaveras palenkė galvą ir pažvelgė žemyn. Apačioje viskas buvo juoda. Nieko negalėjai žiūrėti, girdėjai gurgant vandenį, bet upės nesimatė. Protarpiai svaiginančioje gilumoje atvyksteldavo, raitydamėsi blausų žiburėliai, nes ir pačią tamsiausią naktį vanduo atspindi – nežinia iš kur sklindančią šviesą ir vinguliuoja tarytum žaltys. Tačiau švieselis užgesdavo ir viskas vėl pasinerdavo tamsoje. Atrodė lyg ten žiojėtų pati begalybė. Apačioje juodavo ne vanduo, bet praraja. Staigyvo šmėkšanti krantinė siena, tirpstanti rūke ir dingstanti tamsybėje atrodė tarsi begalybės skardis. Nieko nebuvo matyti, bet jautėsi stingdantis vandens šaltis ir prieska šlapių akmenų kvapas. Iš pragarmės kilo grėsmingi dvelgsmai. Ištvinusi upė, kurią veikiau tik galėjai nuspėti, o ne pamatyti, tragiškas bangų šniokštimas, niuri tilto arkų masė viliojanti jodos toštumos gilumą, visa to įtamsa buvo sklydina siaubo. Kelias minutės žaveras stovėjo nejudėdamas, įsmeigęs akis į šią patamsių angą, išvelgė į neregimybę atkaklių atidžių žvilgsnių. Vanduo šniokštė, Staiga jis nusėmė skrybelę ir ją padėjo ant turėklo. Po akimirkos aukštas juodas siluetas, kurį koks vėlyvas praeivis būtų galės palaikyti vaiduokliu, iškilo ant turėklo, pasilenkė į seną, paskui atsitėsi ir puolė tiesiog į tamsą, pasigirdo duslus tekštelėjimas ir tik naktis tematė, kaip spurdėjo konvulsijų tampoma šitamsi figūra, panirusi į vandenį. Penktoji knyga – sūnaitis ir senelis. Pirmas skyrius – vėl medis su cinko juosta. Kiek laiko praslinkus po įvykių, kurios ką tik papasakojame, garbėjam ponui Bulatriueliui teko pergyventi didelį susijaudinimą. Ponas Bulatriuelis tai tasai plento darbininkas iš Monfermeilio, kurį jau esame sutikę niuriuose šios knygos skyriuose. Kaip skaitytojas galbūt atsimena, Bulatriuelis manėsi visokiais verslais, net ir įtartinais įskaldė akmenis ir apiplėšinėjo keleivius vieškelyje. Šis akmens kaldys ir vagis buvo apsėstas vienos svajonės. Iš šventai tikėjo, kad Monfermeilio girioje yra pakastų lobių. Jis vylėsi kurią dieną rasti po medžių žemėje pinigų, o tuo tarpu mielai jų ieškojo praeivių kišenėse. Tačiau šiuo metu Bulatruelis elgėsi labai atsargiai. Jam dar visai neseniai pavyko įsikapanoti iš vienos bėdos, kaip mes žinome, jis kartu su kitais banditais buvo paimtas žondretų lūšnoje. Kartais ir įdą gali praversti. Bulatruelį išgelbėjo girtokliavimas. Niekas taip ir negalėjo išaiškinti, ar jis buvo vagis ar apauktasis. Remiantis to, kad buvo visiškai įrodytas jo girtumas ir nepakaltinamumas tą vakarą, kada turėjo įvykti apiplėšimas, jo byla buvo numarinta – ir jis paleistas. Bulaturelis vėl atgavo laisvę. Sugrįžęs į tą patį kelio ruožą tarp Ganjį ir Lanjį, administracijos prižiūrimas ir valdžios apmokamas jis vėl ėmėsi skalda lyginti plento dobes, apsiblausęs, paniuręs, susirūpinęs, iš dalies praradęs potraukį vagės amatui, kuris jojo vos nepražudė, bet už tą dar labiau pamėgęs vyną, kuris jį išgelbėjo. O dėl to didelio susijaudinimo, kurį jis pergyveno netrukus po to, kai vėl sugrįžo po galėniniu savo žeminės stogu, tai vyko šitkas. Vieną rytą Bulatrelis, kaip paprastai, truputį prieš švintą teidamas į savo darbo vietą, kuri galimas daiktas buvo kartu ir tykojimo vieta, pro šakų tankinę pastebėjo žmogų. Bulatrelis matė tik jo nugarą, tačiau nors buvo tamsoka, o ir atstumas nemažas, tasai žmogus jam pasirodė lyg ir pažįstamas – Bulatriuelis buvo girtuoklis, tačiau atminti turėjo gerą ir šviesę. Tai ginklas būtinai reikalingas kiekvienam, kas nelabai gražiai sutarė su teisėtoje tvarka. Kur po velnių aš galėjau matyti šitą žmogų, klausė į save. Tačiau į šį klausimą nieko negalėjo savo atsakyti, nebent tik tiek, kad toji figūra panešėjo į kažkokį žmogų, palikusi neaišku pėtsaką jo atmintyje. Nepavykus nustatyti vyriškio tapatybės, Bulatriuelis daugiau nesūkdamas dėl to savo galvos ėmė samprotauti ir gretinti – Tas vyras aiškiai nevietinis. Jo iš kažkur atsidanginta, matyt pėsčiomis. Joks diližanas nevažiuoja per Monfermeilį šiuo metu, vadinasi, jo eita visą naktį. Iš kur ateita? Ne iš toli, nes jis neturi nei krepšio, nei ryšulio, tikriausiai iš Paryžiaus. Ko jis atlindo į gyrę ir dar taip anksti, ko jam čia reikia? Bulaturėlis pagalvojo apie lobį. Pasirausęs atmintyje jis lyg ir prisiminė, kad prieš keletą metų pamačius vieną žmogų jį buvo apėmęs toks pat nerimas, o gal ir čia tas pats. Šitaip galvodamas, samprotavimų naštos legimas, bulaturėlis nuleido galvą. Tai buvo natūralu, bet nelabai apdairu. Kai vėl ją pakėlė, jau nieko nebesimatė, nepažįstamasis dingo tankuminė ryto prieblandoje. Velniai mane griebtų, sušuko bulaturėlis. Na, aš jį vis tiek sučiupsiu, surasiu šito šventaivos maldyklą. Nebereikalo jis išėjo pasivaikščioti gaidgystėje, aš jau ištirsiu, kas čia yra. Mano girioje dar nebuvo paslapties, kurios aš neišnarkliočiau. Jis pasigrėbė savo aštrų kirtiklį, pravers, burptelėjo jis. Šituo padargu galima ir žemę pakrapštyti, ir žmogui gripštelti. Ir lyg sumesgės gyja su gyja, bulaturėlis tengdamasis kiek galima geriau atsvėti kelią, kurie turėjo eiti, tas žmogus patraukė per tanko atžalyną. Nužengus kokį šimtą žingsnių jam atėjo pagalbon vis labiau skaistėjantį ryto aušra. Vienur kitur pasimatė įminta smėlyje pėda, sumaigyta žolė, aplaužyti viržiai, palinktos jaunos krūmų šakelis, grakščiai ir lietai besitiesiančios nelyginant ką tik pabudusios ir besiraivančios gražuolės rankos. Visa tai buvo tikri ženklai. Jis ilgai sekė juos, bet paskui pametė. Laikas linko – Bulatriuelis įėjo gan giliai į mišką ir atsidūrė ant nedidelės kalvelės.